بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni siyratini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. Hali shu vaqtgacha Quraysh musulmonlarda qayerdaligini bilishmas edi. Musulmonlar ham mushriklarda qo'shini qayerdaligidan xabari yo'q edi. Bir-biriga yaqin lekin bilishmas edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu bakr siddiq roziyallohu anhu bilan xabar topib kelishlik uchun badr mintaqasiga chiqdi shunda bir oqsoqol kishini badr suvida o'tirganligini ko'rdilarda u kishi kimsizlar deb so'raganida payg'ambarimiz agar siz bizga so'ragan savollarimizga javob bersangiz biz ham javob beramiz dedi u kishi so'rang dedi payg'ambarimiz qurash qo'shini haqida so'radi o'zi haqida so'radi u kishi aytdiki menga xabar qilindiki qurash qo'shini falon kuni chiqqan ekan falon joyga falon kuni yetgan ekan agar menga xabar bergan odam to'g'ri aytgan bo'lsa falon joyda dedida qurashlarda haqiqatdan joylashib turgan tog'ni orqasidagi joyni ko'rsatdi muhammad madinadan falon kuni chiqqanligi haqida bir kishi menga xabar yetkazdi falon kuni falon joyga kelgan ekan agar menga xabar yetkazgan odam to'g'ri aytgan bo'lsa, u falon joyda payg'ambarimizni qo'shini turgan joyda haqiqatan ko'rsatdi. Payg'ambarimiz karvonchi deb so'raganida u kishi aytdi, karvonni qayerdaligini bilmayman dedi. Haqiqatan Abu Sufyon bu daholigidan hech kimga bildirmasdan karvonni omon olib qochib ketgan edi. Payg'ambarimiz so'ragan savolga bu kishi javob berib bo'ldi. Keyin qayerdansizlar sizlar deb so'radi. bu jang payti musulmonlar haqida umuman qo'shni haqida bir ma'lumot berishlik bu to'g'ri emas mumkin emas shuning uchun payg'ambarimiz u kishiga biz suvdanmiz dedilarda ketib qoldilar haligi kishi qaysi suvdan roji suvdanmi qaysi suvdan deguncha payg'ambarimiz indamay ketib qoldi unga yolg'on ham gapirmadi lekin so'ragan savoliga javob ham bermadi bu tavriya deyiladi shunga o'xshagan urush holatlarida ishlatilishlik joiz bo'ladi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishining javoblaridan Qurayshning qo'shini yaqin ekanligini bildilarda Payg'ambarimiz udvatu dunyodan chiqib Badrga chodir tikishlikka buyurdi. Shunda Habbob ibn Muzur roziyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, bu joy Alloh vahiy qildimi shu yerga tushing deb, Alloh tomonidan vahiy shu yerga tushishlik, agar shunday bo'lsa, bir qadam oldiga ham orqaga ham yurmaymiz, bajaramiz" dedi. yoki bu sizni ra'yingiz, fikringiz, urushdagi hiylangizmi deb so'radi. Rasululloh bu meni fikrim dedi. Habbom ibn Muzir aytdilar, unda bu joy to'g'ri joy emas. Nimaga deb payg'ambarimiz so'radi. Ya Rasululloh, bu Badr mintaqasidagi eng yaxshi sudoliga to'xtaylik. Boshqa quduqlarni ko'mib tashlaylik. Bizda suv bo'ladi, bularda suv bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Habbob ibn Muzirning so'zini qabul qildi. Hamda u kishi aytgan joyga joylandi boshqa quduqlar ko'mildi shundan olinadigan kichkinagina bir ibratki aytib qo'yishligimiz kerak qo'shindagi oddiy bir askar o'zini qo'mondoniga kelib qo'mondonini fikrga xilof bo'lgan fikrda aytishdan qo'rqmayapti ya'ni shundayki rahbar bo'lgan xo'jayin bo'lgan odamingizga u aytayotgan fikrga qarshi fikrda aytgani qo'rqasiz Chunki yo mansabingizni olib tashlaydi, yo bir jazo oladi yoki qandaydir bir boshqa chorani qo'llaydi. Xo'jayinning fikri noto'g'riligini bilib turgan qo'l ostidagi kishilar ham boyagi jazodan qo'rqib turib fikrini aytishlikka jur'at qilmaydi. Hech qaysi odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha fikr mulohazali bo'lsin, ko'p o'qigan, ko'p bilgan bo'lsin, atrofidagi odamlarning fikriga quloq solishlikdan kattalik qilmaslik kerak. har qancha bilimdon bo'lsin har qancha aqlli bo'lsin hech kim nasihat eshitishlikka kattalik qilmaydi hech kim nasihat qilishlikka kichkinalik qilmaydi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ra'yini avval habbob ibn odob bilan so'rayapti Alloh vahiy qilgan bo'lsa so'zsiz quloq solamiz yo agar o'zizni fikringiz bo'lsa yo rasululloh bu noto'g'ri fikr undan yaxshiroq fikr bor menda deyapti bu rahbar degan odam qo'l ostidagilarni so'ziga, fikriga quloq tuta bilishligi kerak. Ehtimol zo'r fikr chiqayotgandir. Siz o'shani og'zini yopasiz, undan keyingi zo'r fikr egalari ham gapirmaydi. Qo'y dedi, bari olmaydi. Undan ko'ra jim o'tiraveradi dedi, shu bilan rivojlanishlik, o'sishlik bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habbob ibn Munzur maslahat bergan joyga qo'shinni joylashtirdi, chodir tikildi va hovuz kavlashlikka buyurdi. Chunki ertaga jang bo'ladigan bo'lsa, jang asnosida quduqdan suv olib ichishlikdan ko'ra hovuzdan suv olib ichishlik oson bo'lar edi. Musulmonlar hovuzga ulashdi. Ertasi Badr g'azoti sodir bo'lgan kechada Alloh taolo musulmonlarga bir qancha yengilliklarni yaratib berdi. Birinchisi yomg'ir yog'ishligi. Boyaga aytganimizdek, musulmonlar suv ichishlik uchun hovuz kavlashdi, uni to'ldirib ulgishmadi. Mana shu yoqqan yomg'ir shu suvni to'lishiga sabab bo'ldi va bu yomg'ir musulmonlarga aziyat bermagan, yengil bo'ldi musulmonlarga. Va tog'da narigi tomonida turgan mushriklar ustiga esa qattiq sel quydi. Badr mintaqasi, Badr mintaqasidagi qum nihoyatda yurishlikka qiyin bo'lgan qum edi. Bir ikkinchisiga yopishmas edi. Endi agar bunga yana suv qalin yog'adigan bo'lsa, qalin yog'adigan bo'lsa, yana og'irlashib ketadi. Mushriklar tomonga sel quydi. ertalab jang maydoniga kelganda nohotda bir qiylangan, mashaqqat chekkan holatda keldi. Musulmonlar ustiga yengil shunday sebalab o'tdi. Musulmonlar yurishlari oson bo'ldi, qadamlari sobit bo'ldi. Ikkinchi yengillik Noas. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qildi. Noas bu musulmonlar jangdan oldin rohatlanib olishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo bir qattiq uyquni ularga tushirdi. Hammasi uxlashdi. Badr kechasida musulmonlarni uyqusini qo'riqlagan sahoba aytadiki, Badr tuni soqchilik qildim, uxlab qolaverganligimdan qo'limdan qilichim 7 marta tushib ketdi. Ya'ni soqchi shuncha uxlayapti. Endi qolganlar uyqusini faraz qiling. Imom Qurtubiy mana shu oyatni sharhida shunga aytadiki, bu uyqu musulmonlarga tamomiy jasadlariga orom berdi va ertaga bo'ladigan jangga quvvatlantirdi. va ikkinchisi shu uyqu bilan Alloh taolo musulmonlarni ertaga bo'ladigan jangdan qalbidagi xavotirni ko'tardi, qo'rquvni ko'tardi. Demak, jasadlar quvvatli bo'ldi mana shu uyqu bilan hamda qalblaridan qo'rquv xavotiri ko'tarildi. Alloh shunday deydi. astadu billah iz yughashikumun nu'asu amanatan minhu va yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bihi ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Demak, qadamlari sobit bo'lishi uchun, qalblari xotirjam bo'lishi uchun Alloh taolo bularga yomg'ir yog'dirdi va uyquni berdi. Bu g'azotni, bu jangni Alloh taolo o'zi tadbir qilyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga kelib to'xtab bo'lganidan keyin, qo'shin joylashgandan keyin, u kishining oldiga Ansorlarning sayyidi Sa'ad ibn Muoz roziyallohu anhu keldi. Aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Madinada qolgan birodarlarimiz, ya'ni ansorlar. Ular ko'pchiligi chiqmadi. Ular ya'ni karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketdi deb chiqishmadi. Agar jang bo'lishini bilganda chiqishar edi. Ya'ni qavmini sayyidiki ko'ring, orqada qolgan birodarlar mana shu ajrdan, Rasulullohning yonida turishlik sharafidan mahrum bo'lib qolganidan joni bir achishib, ularga uzr keltiryapti. Agar jang bo'lishini bilishganda chiqishar edi dedi. Rasululloh, agar rozi bo'lsangiz, qo'shinni orqasiga bir chodir tikib beraylik. Shunda turing. Agar yengsak, bu bizni quvontiradigan narsa. Agar unday bo'lmay qolsa, sizga minishlik uchun o'loqlarni tayyorlab qo'yamiz. Madinaga qaytib borasiz, islom ishi tugab qolmaydi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maslahatni ham oldi. Alloh tomonidan vahiy bilan quvvatlantirilganiga qaramasdan barcha ilm hikmatda egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Qur'on berildi, Ya'ni Qur'oncha yana qo'shimcha ilm berildi degan zot sahobalardan maslahat olishlikka kattalik qilmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan qanday bir yumshoq, halim muomalada bo'ldi. Alloh aytadi: "Astaydu billah fa bima rahmatin minallohi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi fazzu min hawlik." fa'fu anhum vastaghfir lahum va shavirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Alloh innalloha yuhibbul mutawakkilin Ey Muhammad alayhissalom. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz mana shunday bir halim, yumshoq muomalada bo'lishligi Alloh taoloning sahobalarga bergan marhamati, Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlar tikib bergan chodirga borib o'tirdi. Hamda musulmonlarni shijoatlantirib, ularga bir ko'ngillarni ko'tarishlik uchun, mana Imom Muslim rivoyati Badr maydonida yurib borar ekan payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilardi. Mana u falon mushrikda o'lim topadigan joyi. movi falon mushrikda qatl bo'ladigan nomma-nom ko'rsatdi. Mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi, Allohga qasam deydi. Rasululloh kimi atini aytib ko'rsatgan bo'lsa, xuddi ana shu joyda o'limini topdi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlarni bo'lib berdi. Ali ibn Abi Talibga, ikkinchisini Musab ibn Umayrga. Ibn Qoyyim Javziyda 3 ta bayroq berdi deyilyapti. Birinchisi oq bayroqni Musab ibn Umayrga, ikkita qora bayroqda bittasini Ali, ikkinchisini Sa'd ibn mozga bergan deydi. Bu Ibn Qayyumdan, Zodul Mol kitobida. Bayroqlar tarqatib berdi, musulmonlar jangga tayyor bo'lishdi. Quraysh musulmonlar tayyor bo'lganda qo'shini bilan keldi hamda quduqlarda suvlarni yo'qligini ko'rishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytda chodirda o'tirib, qo'lini ko'kka ko'tarib, ilhaq bilan hali hech qaysi kun bunchalik ilhaq bilan duo qilmagan edi payg'ambarimiz. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tu'bada fil ardi abada. Parvardigor, menga bergan va'dang. Parvardigoro, ahli islom bo'lgan mana shu jamoat bugun mag'lub bo'lsa, senga hech qachon yer yuzida ibodat qilinmaydi. Ya'ni bugun mana shu 314 ta sahoba mag'lub bo'lib, musulmonlar yengilsa, senga biroq ibodat qilmay qo'yadi. Islom mag'lub bo'ladi ilhaq bilan Robbisiga shunday qattiq duo qilaverganini ko'rib, chodirda oldida Abu Bakr Siddiq turardi payg'ambarimiz bilan. Ya Rasululloh, duoingizni yangiroq qiling, Allohga qasam, sizni hargiz xor qilmaydi dedi. Albatta ijobat qiladi duoingizni dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga shay turgan qo'shinini ko'zdan kechirib, ularni hammasini bir tekis saf tortib turishini buyurdi. Odatda arablar jangga kirsa, u paytda qo'shinni 5 ga bo'lar edi. hammasal jaysh deydi oldingi qism ortki qism o'ng chop qanot va o'rta 5 ga bo'lmadi payg'ambarimiz hammasini bir saf qilib terib qo'ydi shunda bir kichkina bir hodisa yuz berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tekis turgan safni kuzatib borayotgandi savvod ibn G'ozi ismli kishi sal safdan oldiroq chiqib olgan edi shu kishi sababli qo'shin qishiq turibdi safni. saf tekkizmasdi yana u kishini yana qorni ham bor edi yana ham oldinroq chiqib turibdi qonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda qo'lidagi tayoq bilan saf tekis qiling deb qonniga kaltaga tegizib qo'ydi shunda savod ibn g'oziya ey rasululloh jonimni og'ritdingiz dedi qasos olaman dedi sahobalar bu kishi rasulullohku desa ha jonimni og'ritdi qasos olaman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin birodarlar hayotini har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna jahli chiqqanda ham xursand bo'lganda ham boy bo'lganda ham faqir bo'lganda ham qo'liga tayoqni berdi va qornini payg'ambarimiz ochib berdi shunda boyagi savod ibn g'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladida payg'ambarimizni qorniga mahkam yopishib o'pib quchoqlab betlariga surtib qoldi payg'ambarimiz ma hamalaka ala hada nima bunday qildingiz dedi yo rasululloh ish ko'rib turganingizdek turibdi. Ya'ni hozir jang qilamiz. Agar bugun dunyodan chiqishligim yozilgan bo'lsa, hayotda oxirgi marta meni jasadimga tekkan narsa sizning muborak jasadingiz bo'lishini xohladim dedi. Payg'ambarimiz ular mana shunday yaxshi ko'rishar edi Shu holatdan foydalanib, payg'ambarimizni badanlariga badanlarini tegizib oldi. Qo'shin sap tortib turibdi, ikkita qo'shin. Mushriklardan birinchi bo'lib Asvad ibn Abdul Asad al-Mahzumi Chiqdida o'rtaga Allohga qasam dedi. Musulmonlarda suvdan ichmay o'lmayman dedi. Musulmonlarda suvdan ichaman, Allohga qasam dedi. Bitta o'zi yurib keldi. Uni yo'lini Hamza ibn Abdul Muttolib to'sida qisqa bo'lgan jangda uni oyog'ini uzib tashadi. Endi qarang, Allohning nomiga qasam ichgan Asvad ibn Abdul Asad qasamini bajarolmaslikka sababi uzri bor. lekin shu holatda ham so'daralib bo'lsa ham borib hovuzdan suv ichishlik qasdida bo'lib o'sha yoqqa intilib qoldi hamza roziyallohu anhu shu yerda olib kallasini uzib tashladi u bergan va'dasini bajarmay qolishlikka qasamini oqlamaslikka sababi bor uzri bor ichmadingu desa a ko'rdingu deb qo'ymaydida u ular bir aytganmizu nimaga payg'ambar arablardan chiqdi ollohni hikmati ba'zi hikmatlarni sanab o'tganda bu xalq deydi ulamolar qaysar edi o'jar edi To'g'rini bilgan asosdan hech qachon qaytmas edi sodda edi u so'zni kimga berdi o'ziga berdi hozirgi odamlarda shu sifat ozayib ketyapti birodarlar va'da berdi bajarmadi bahona o'nta bahonasi tayyor o'g'il bola avval so'z berganda u so'zni o'ziga beradi birodarlar shuning uchun va'da berishdan boraman sakkizga deyishdan men olib kelib beraman deyishdan burun o'ylasin o'g'il bola Mana shu sifat ozayib ketyapti o'g'il bolalar oramizda. O'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya muboraza talab qilib chiqdi. Muboraza u davrlarda odatiga ko'ra har ikki qo'shin o'zini pahlavonlarini o'rtaga chiqarib, urushtirib, o'zini qo'shinini ruhini ko'targizadi. Shijoatlantiradi. Utba ibn Robiya chiqdi. Uni o'g'li Valid ibn Utba chiqdi. Uni ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Utba, Valid va Shayba. Kim yakkama-yakka muborazaga chiqadi dedi. Shunda ansorlardan Muoz ibn Afro, Auf ibn Afro aka ukalar va Abdulloh ibn Ravoha chiqdi. Ansorlar uchalasi ham. Ustlariga temirlarni kiyib olganligi uchun edi. Utba kimsalar deb so'radi. Ular o'zlarini tanitishdi. Utba, ha, ashroflar, ya'ni qavmining sharafli kishilari Lekin biz ey Muhammad o'zimizni qavmimizdan bo'lganlar bilan jang qilishni xohlaymiz. Ey Muhammad o'zimizni qabilamizdan, o'zimizni urug'dan bo'lganlarga bizga qarshi chiqardi. dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Turing ey Ubayd ibn Horis" dedi. "Turing ey Ali" dedi. "Turing ey Hamza" dedi. Ubayda ibn Horis payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Hamza ibn Abdul Muttolib o'zini amakisi. Eng yaqinlarini fido qilyapti. Ular chiqqandan keyin Utba qarab turib, "Ha, sizlar bizga tengsizlar" dedi. Ular ham Qurayshdan, bular ham Qurayshdan. Ubaydaga qarshi Utba chiqdi, Hamzaga qarshi Shayba chiqdi, Aliga qarshi Vali chiqdi. Birinchi bo'lib o'zini raqibini Ali roziyallohu anhu qatl qildi. Cho'zib o'tirmadi. Bir ikki zarbada qatl qilib qo'ydi. shaybani ham hamza roziyallohu mana shunday tezlik bilan qatl qildi endi ubayda bilan utba bir biriga teng zarba berishdi ikkalasi ham yiqilib qoldi hamza bilan ali roziyallohu anhular kelib utbani shu yerda qatl qilishdi ubaydani qaytarib musulmonlarni muaskariga olib ketdi keyin bu kishi mana shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi bir dufada uchta sayididan ajragan qurash yana muboraza bo'lishini xohlamadi va hujumga o'tishga buyurdi Arablarda odati al-kar val far. Borib hujum qiladi, qaytadi. Hujum qiladi, qaytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Quraysh hujumga o'tgan paytda yana bir ajib hukmni aytdi. Tiz cho'kinglar hammanglar dedi. O'zi qo'shinni bir saf tortib qo'ygani u davr uchun umuman hech kim qilmagan bir uslub edi. Endi dushman hujum qilib kelsa, tiz cho'kinglar hammanglar dedi. Musulmonlar tiz cho'kadi. Ular yaqinroq masofa kelib turib kamon otishni boshlaganda payg'ambarimiz aytdilar: kamon bilan zarba bersalar, o'zlaringizni qalqon bilan himoya qilinglar. Agar yaqinlashib kelsalar, ularga xuddi bir kishi hujum qilganda hujum qilinglar dedi. Musulmonlar karvon yo'lini to'sgan chiqqan shuning uchun qalqon yetarli emas edi. Qalqoni bor odam o'zini himoya qilardi, yana yonidagi kishini ham himoya qilardi. Otilgan kamonlardan birinchi bo'lib shahid bo'lgan bu Umar ibn al-Hattobning quli. Birinchi musulmonlardan vafot qilgan kishi Umar ibn al-Hattobning quli bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinni shijoatlantirib aytdilarki, oralaringizda bugun kimingiz jang qilib vafot etar ekan, ortiga chekinmas ekan, kengligi osmonlar va yerchalik jannatga kiradi dedi. Kim bugun jang qilib orqasiga chekinmasdan vafot qilsa, kengligi osmonlar va yerdagi jannatga kiradi dedi. Shunda Umayr ibn Hamam ismli sahoba xurmo yeyotgan edi. Ya'ni Ma jangda bir quvvat bo'lishiga uchun xurmo yeyatuvdi. Baxin baxin ya Rasululloh dedi. Ya'ni bu taajjub uchun aytiladigan. Rasul nima dedingiz dedi. naqadar bir shirin so'z. Nima dedingiz dedi payg'ambarimiz, "Ey Umayr" dedi. Kim bugun urushib, jang qilib, orqaga chekinmasdan vafot etsa, keyinligi osmonlar yerdagi jannatga kiradi deganda, naqadar go'zal narsa dedi-da, hali xurmoda shoshilib yeb qoldi. Chunki shuni yesa quvvat oladi. So'ngra aytdiki, Allohga qasam dedi. agar shu qolgan xurmoni yeyishlik uchun kutadigan bo'lsam, bu hayot juda ham uzun hayot bo'lib ketadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga ularni iymoni shunchalik kuchli bo'lgan, jannatga jannatga shavq shunchalik qattiq bo'lgan. Nima endi yeb olsa, 30 sekund ketar, 1 minut ketar. Lekin o'sha 1 minut ham turishni xohlamayaptiki, tezroq jannatga kiray dedi. Qolgan xurmolarni tashlab yuborib, hujumga kirdi, shahid bo'ldi. Jang boshlanishidan avval yosh yigitcha edi Xorisa ibn Suroqa. Bu yigitga notanish bir g'arib o'q keldida saylib shahid bo'ldi. Kim otgani noma'lum. Jang nihoyasiga yetgandan keyin birodarlar bu Badrul Kubro islom tarixidagi eng katta g'azot deyiladi. Yavmal Furqon, Yavmal taqal jamoan deydi Alloh taolo bu kun haqida. Ikki jamoat to'qnashgan Furqon kuni deydi. hech qaysi g'azot bundan keyingi o'zini azamati o'zini qadri jihatidan badr g'azotiga teng kela olmaydi horisa ibn sulohani onasi kelib jangdan keyin "Ya rasululloh menga o'g'lim haqida Xoris haqida xabar bering u nima bo'ldi jannatga kirdimi yo yo'qmi agar jannatga kirgan bo'lsa sabr qilaman agar unday bo'lmasa Alloh ko'radi men qanday ish qilaman ya'ni yig'lab, dod solib, sochini yulib, yuzini tilib, boshidan tuproq to'kadi. U paytda hali harom qilinmaganida mayitlarga mana shunday yig'lashlik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizga voy bo'lsin ey Ummu Horisa" dedi. "Sizga voy bo'lsin ey muhorisa Horisa, noumid bo'ldingizmi? O'g'lingiz bitta jannatga emas, ko'p jannatlarga, tamomiy jannatlarga kirdi. O'g'lingiz Firdavsul a'loga yetdi" dedi. Xursand, nohatta bir xursandchilik bilan onasi qaytib ketdi. jang boshlandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangni idora qilishlikni qo'mondonlarga topshirdi va o'zi chodirga borib duo qila boshladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam chodirda namoz o'qiyotganda asnosida namoz o'qishlik asnosida rasulullohni ko'zi uyquga ketdi shuni qisqagina uxladilarda uyg'onib turib yuzida nihoyatda bir xursandchilik alomati ko'rindi abu bakr ya rasululloh nima bo'ldi sizga deb so'raganida ey abu bakr xursand bo'ling xursand bo'ling jibril bizga yordam uchun mingta farishtani boshlab kelyapti dedi musulmonlar 314 ta edi mushriklar mingta edi alloh taolo musulmonlarga yordam berishlik uchun jibril 1000 mingta farishtani yubordi birodarlar hech qaysi g'azotda farishtalar qatnashgan emas faqat badr g'azotida qatnashgan hunayn g'azotiga tushgan farishtalar lekin qatnashmagan ular lekin fe'lan musulmonlarni yonida turib qilich ko'tarib mushriklarni chopgan jang faqatgina badr g'azotida bo'ldi So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqdilarda bir siqim tuproqni yoki qumni olib turib, shahatil vujuh deb turib mushullar tomonga mushullar tomonga qarab otdi. Ya'ni ko'zlar ko'r bo'lsin dedi. Badr kuni mushriklar tomonda bo'lib, keyin tirik qolib islomga kirganlari aytadi. Badr kuni ko'zimizga deydi hammamizni qum to'ldi deydi. Birortamiz xot omon qolmadik. Hamma ko'zini mashina qilib ovora bo'lib qoldi ishqalab. Mana shu otishlik haqida Alloh aytadi. Wa ma ramayta iz romayta Alloh rama. Ey Muhammad, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim tuproqni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otdi. Bu jangni Alloh taolo o'zi idora qilyapti. Bandalar faqatgina vosita. Bandalar faqatgina vosita. Alloh xohlagan ish bo'ladi. Bandalar bunga yordam beradimi, bermaydimi, Alloh odatgani bo'ladi. Alloh bu dinni aziz qilishini xoladimi? Bandalar shu xizmatni qilib, azizlikni o'ziga sotib olsin. Siz kelmasangiz, masjidga boshqasi keladi. Siz o'sha bir qiylangan odamga yordam bermasangiz, boshqasi yordam beradi. Siz o'qimasangiz u ilmni, boshqasi o'qiydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang asnosida shunday hukmlarni e'lon qildilar. Abul Buxtiri ibn Hishomni o'ldirmanglar. Abul Buxtiri ibn Hishomni o'ldirmanglar. Nimaga? Ha bu mushriklar tomonda keldi-yu. musulmonlarni qatl qilaman deb keldi-yu. payg'ambarimiz har bitta holatda ibrat deb. Dushmaniga nisbatan payg'ambarimizni qilayotgan ishini qarang. Abul Buxtori ibn Hishom musulmonlarni qiynashlik uchun iqtisodiy qamal 3 yil bo'lgan edi. Sahifa yozishgan edi mushriklar. Ana shu sahifani olib tashlashlikka birinchi bo'lib harakat qilgan Abul Buxtori ibn Hishom edi. Kofir bo'lsa ham ana shuni musulmonlarga qilgan yaxshiligini payg'ambarimiz jang maydonida bo'lsa ham nima qilyapti? qadrlayapti abul buxtor hishomni o'ldirmanglar dedi yana banu hoshimni qatl qilmanglar chunki banu hoshimdan bo'lganlar payg'ambarimiz urug'i majbur qolishdi jangga rag'bat yo'q edi bular so'ngra abbos ibn abdul muttolibni qatl qilmanglar dedi payg'ambarimiz amakisi mushuklar tomonidan shunda bu buyruq qo'shinga tarqatilib e'lon qilinayotgan paytda abu huzayfa ibn utba ibn robiya payg'ambarimizni sahobalaridan abu huzayfa bu abu huzayfa hozir qatl qilingan utbani o'g'li hozirgi qatl qilingan shaybani jiyani hozirgi qatl qilingan validning ukasi musulmonlar qotib turgan abu huzayfani otasi inisi amakisi ko'zini oldida qatl bo'ldi joni nihoyatda bir achishib turgan edi endi payg'ambarimizni abbosni o'ldirmanglar degan buyrug'ini aytganda bo'yiga alamda turib jahl ustida ha bittamizni otamiz inimiz amakimiz qatl bo'ladi-yu, Abbos o'lmaydi ekanmi? Allohga qasam, ro'baromga kelsa, uni yuziga qilich bilan uraman dedi. Albatta bu payg'ambarimizga qarshi isyon emas edi, bu boyagi hissiyotidan kelib chiqib gapirgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabar yetganda Payg'ambarimiz nima dedi? "Ey Umar" dedi. "Nabiyingni amakisini yuziga qilish bilan urushlikka yo'l qo'yasanmi dedi shunday qilishni sug'ordida umar ibn hattob yo rasululloh ruxsat bering abu huzayfani bo'ynini uzib tashlang munofiq bo'lib qolibdi dedi shu gap kifoya qildi abu huzayfa keyin aytadi bilmay qoldim qanday chiqib ketganimni deydi va umri davomida qiylanib yurdi aytardiki bu so'z bu so'zni mendan faqat shahidlikkina yuvib tashlaydi shahidlikkina mendan bu so'zni yuvib tashlaydi va ana shu musallamaga qarshi bo'lgan jangda u kishi shahidlikni topdi. Rasulullohga gunohkor bo'lishlikdan, osiy bo'lishdan mana shunday qattiq qo'rqishadi. Jang boshlandi. Abul buxtir ibn Hishomni o'ldirmanglar dedi payg'ambarimiz. Mujazzir ismli bir sahoba jang asnosida Abul Buxtorga to'g'ri kelib qoldi. Abul buxtiriy Mujazzirga tashlanayotganda Mujazzir aytdiki, roziyallohu anhu, "Ey Abul buxtiriy dedi. "Mendan nari bo'l" dedi. Chunki Rasululloh seni o'ldirmasligimizni buyurgan dedi. Abul Muhtri sherigimichi dedi. Sherigingdan qaytarmagan dedi. Sherigimdan qaytarmagan bo'lsa, sherigimni himoya qilaman deb Abul Muhtri mujazirga tashlandi. Har qancha harakat qilmasin, abu Muhtri qocha olmadi, oxiri o'zini himoya qilib mujazir burib qatl qilib qo'ydi. So'ngra jangdan keyin kelib, "Ya Rasululloh, men aytdim. Men himoyalanayotib, meni o'ldirishiga yaqin bo'lgandagina qatl qildim dedi payg'ambarimiz avf qildi mushriklardan bir kishi endi jang ketyapti hamma yog'iga temir kiyib olgan hech kim unga yetolmayapti shu ko'zidan boshqa hamma joyiga temir qoplab olgan nayza bilan urishyapti kamon bilan urishyapti qilich bilan urishyapti ta'sir qilmayapti musulmonlar shikoyat qilib payg'ambarimiz oldiga keldi yo rasululloh azana bizni qiynab yubordi hech narsa qilolmayapmiz dedi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini qarindoshi Zubayr ibn avvomni chaqirdi. Borib shu ishni to'g'rilang dedi. Ya'ni tabiiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimga nimani uyushni bilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng zo'r rahbar bo'lgan. Qaysi o'rinda kimni qaysi ishga qo'yishni zo'r bilgan. Zubayr ibn Avvomga shu ishni tadbirini ko'ring dedi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu birodarlar tirikligida jannatiyligini eshitgan asharay mubasharani bittasi. Bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr aytadi: "Bordim, atrofida aylandim" deydi. Biror bir nozik joyi bormi, ochiq joyi bormi? Hech qanaqa ochiq joyi yo'q. Faqatgina mana shu ko'zi deydi. So'ngra uni ro'barasiga turdimda, qo'limdagi nayzani shunaqa bir puxtalik bilan, shunday bir nishonga qattiq olib otdim. Nayza ana shu ko'zini ochiq joyiga kirib, orqasidan teshib chiqdi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu jang maydonida mislsiz jangchilardan edi. Ot minganda ikkita qo'li bilan ikki tomonga teng jang qila olardi. Otni oyog'i bilan boshqarib, ikkita qo'lida qilich ushar edi. Bu sifatga Xolid ibn Vaytamega edi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu ni onasi tarbiya qilgan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlarni pahlavonlar bilan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismligi chiqadi. Yahudiylardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2,5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma atvala deydi. Naqadar uzun ekan deydi. Chiqadida man yubariz deydi. kim yakkama yakka chiqadi bu haybar u hech kim chiqmaydi shunda zubayr ibn men deb chiqadi sofiya binti abdul muttolib birga borgan u g'azotga yo rasululloh bolamni o'ldirib qo'yamikin deydi ya'ni sofiya bilan abdul muttolib hech narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi sofiya binti abdul muttolib xavotirga tushadi ikki yarim metr bolamni qatl qilib qo'yamikin yo rasululloh deydi yo'q inshaalloh zubayr qatl qiladi uni deydi uzoq jang bo'ladi zubayr uni qatl qiladi shu kuni aytadi payg'ambarimiz har bitta payg'ambarni xavorisi bor mening havoyim zubayr ibn al-avvom deydi jang asnosida sahobalardan qatoda roziyallohu anhu jarohatlandi yuziga qilich tegdida ko'zi pastga sangilab tushib qoldi ansorlar uni kesib tashlaymiz kel deganda to'xtanglar dedi to'xtanglar dedi rasululloh ko'rsa nima qilarkin dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan ko'zini ushadilarda sekin joyiga solib silab qo'ydi, ko'z asl holiga qaytdi. Vallohi deydi, qaysi ko'zim jarohatlangani bilmayman deydi. Ansorlardan ikki yosh yigit, Muos va Avf ibn Afrolar. Boyagi e, muborazaga yurib chiqqan ikkita yigit. Bittasi 15 yashar, bittasi 16 yashar. Abdurrahmon ibn Avf aytadi, Abdurrahmon ibn Avf Jang orasida deydi, jang ketayotganda o'ng tomonida bittasi, chap tomonda bittasi jang qilyapti deydi. Endi to'g'ri shug'ullangan, shijoati bor, lekin jangga birinchi marta chiqishi, tajribasi yo'q. Shuning uchun yoningda sal bir tajribasi borroq odam bo'lishini xohlarding deydi jangda. Bir payt deydi, biri quloqimga pishirib qoldi. "Ey amaki, Abu Jahlni taniysizmi?" deydi. "Ha, taniyman" deydi. Nima qilasiz uni desa, eshitishimcha Makkada payg'ambarimizga eng qattiq aziyat bergan Abu Jahl ekan deydi. Nima qilasiz uni desa, qatl qilaman deydi. 15 yashar bola. Qo'shinni qo'mondonini mo'ljallayapti. Ozgina vaqt o'tdi, ikkinchisi shu gapini bu qulog'imga pishiradi deydi. Ya'ni rohatlanib ketdim shunday shijoatli bolalar orasida turganimdan deydi. Hech qancha vaqt o'tmadida, xuddi ko'p daraxtlar o'rtasida o'rmonda bir daraxt turgandek Abu Jahl ko'rindi deydi. Abu Jahl ko'rgandan keyin ularga qarab turib, "O, anov kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim dedi. Ikkalasi ha dedi, shu Abu Jahl dedim. Gapimni tugatmasdan turib ikkovi kamon o'qidek uchib ketdi oldiga. O'nga chopga urdida borib turib Abu Jahl oldiga tushib qoldi. Qo'shin yorib o'tishdi. Ursi ham zarb urdi, bunisi ham zarb bo'ldi, Abu Jahl yiqildi. Bu endi bu ikkisi qo'shinning o'rtasida qoldi. Abu Jahlni oldida turgan o'g'li Ikrimat ibn Abu Jahl Avfni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan, bitta qo'liga qilich bilan urishdi, qo'lini uzib tashlashdi. Qo'li terisi bilan ilashib turardi. Orqaga qaytdida ana shu uzilgan qo'lini oyog'i bilan bosib turib, bir tortib uzib tashladi. Keyin yana jangga kirdi, keyinchalik jang nahosiga yetganda u kishi shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Lekin Abu Jahl hali o'lmagan edi. hammayog'i qonagan lekin hali ruhi tanasini tark qilmagan edi abu Jahlni qilgandan keyin mushriklar qochishni boshlashdi musulmonlar ularni quvalab 70 tasini qatl qilishdi 70 tasini asir olishdi mushriklar qochishni boshlaganda umayyat ibn halab qochmadi qo'lida qurollari hamma yo'g'i joyida o'g'li bilan turib qochmadi nimaga qochmadi Chunki Sa'd ibn Muoz unga Makkada aytgan edi, seni biz qatl qilamiz ekan, Rasululloh aytdi desa, ishangan edi. Bilishadi payg'ambarimiz gapini rostligini. Qayerda qatl qilasizlar ekan, uni aytmadi dedi. Hozir qochsa qatl bo'lishini bilardida. Shu payt abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'ljalarda terib yurardi. Qarasa, Umayyatun Xalaf qurollari bilan o'g'li bilan turibdi. Hamma qochyapti, qochmayapti. Umayya qochsa qatl bo'lishi aniq. Shuning uchun asr tushishni xohladi. Asr tushganda ham birorta bir hurmatliroq odamga tushsa himoya qilib oladi. "Ey Abduvud" dedi Abdurahmonga qarab. Jahiliyatda Abdurahmon ibn Avfning ismi Abduvud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishini Abdurrahman deb ismlarni o'zgartirgan. Umayya, "Ey Abduvud" desa, Makkadagi davrda Abdurrahmon qaramas edi. "Men Abduvud emasman" dedi. "Men Abdurrahman" dedi. "Rahmaningni bilmayman men" dedi. Men seni Abduvud deyman derdi. Desa Abdurahmon unda men qaramayman senga derdi. Xullas ikkalasi ittifoqqa kelib Abdul Ilah degan ismga rozi bo'ladi. Ya'ni Ilohning quli degan. Abduvud dedi qaramadi. Ya Abdul Ilah dedi, unga qaradi. Seni savotlaringdan ko'ra dedi, yaxshiroq savot kerakmi dedi, ustidagi savotni ko'rsatib. Ha dedi, bizni asir ol bo'lmasa dedi. <laughs> Jang qilishlikka hamma imkoniyati bor. Bitta qo'lida o'g'lini, bitta qo'lida otasini yetalab ketayotgandi. Bilol ko'rib qoldi roziyallohu anhu. Bilol kim edi? Shu Umayyatumni xalafni quli edi. Nihoyatda bir qattiq aziyat bergan Umayya edi. Sahroga olib chiqib yechildirib qo'yib, qumga yotqizib, qorniga katta hasen toshlarni bostirib qo'yib qiynagan kim edi? Umayya edi. Bilol roziyallohu ko'rib qoldi. Kufrni boshi Umayyami dedi. Ma najautu in naja. Agar u omon qolsa men omon qolmayman dedi. Yugurib keluvdi Abdurrahmon roziyallohu anhu ey bilo bu meni asirim dedi tegma dedi bu asir emas bu qatl bo'lishi kerak agar u tirik qolsa men tirik qolmayman dedi abdurahmon roziyallohu anhu yo bu meni asirim deb olib ketib qoldi bilal roziyallohu anhu nima ish qilishni bilmasdan qarorda bir to'p ansorlar turgan edi yugurib bordida meni makkada qiynagan odamni o'ldirishni xohlaysizlarmi dedi qani dedi o'n edi yugurib kelib ansorlar abdurahmonni o'rab olishdi to'xta dedi bu qatl bo'ladi dedi bu meni asirim desa bilol roziyallohu anhu kelib meni undoq qilgan meni bundoq qilib qiynagan unday qilgan degdi abdurahmon qarasa iloji yo'q yot yerga dedi umayyani umayya yerga yotib ustiga yotib oldi ya'ni qilich sayib qo'l bilol roziyallohu taydan bo'lsa ham qatl qilinglar taydan bo'lsa ham qatl qiladi dedi abdurahmon ibn abdu tayda bo'lishiga qaramasdan sayib sayib qatl qilishdi hatto shijoati qattiq bo'lgandan ansorlar abdurahmonni ham oyog'ini kesib qo'yishdi Bu o'lgandan keyin abdurahmon ibn af roziyallohu anhu aytdiki ey dedi bilolni Alloh rahmat qilsin dedi asirim ham ketdi sovutim ham ketdi dedi bu jangda farishtalar ham ishtirok etishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar o'zlaringiz qatl qilgan maqtullar bilan farishtalar qatl qilgan maqtullarni ko'rmoqchi bo'lsanglar mushriklarning bo'ynidagi kuyishlik va barmoqlardagi belgilariga qaranglar dedi mushriklarni farishtalar o'tdan bo'lgan qilish bilan urar edi. Mushriklarni farishtalar qatl qilganlarni bo'yinlarida haqiqatan kuyishlik alomatlari ko'rinardi. Sahobalardan biri bir mushrikni urish uchun qilichini shunday ko'targanda kallasi uchib ketdi. Keyin maqtanar ekan, men shunday jang qildim, shunday jang qildim, shunday qilichimni ko'tardim, hali qilichimni tushirmay turib mushrikning kallasi uzilib ketdi. Maqtanayotganini payg'ambarimiz eshitib turib, unday dema deydi. U deydi, farishta qatl qildi uni deydi. Agar farqiga bormoqchi bo'lsalar, ana shu jarohatlarga qaranglar deydi. Bir boshqa bir sahoba jang asnosida unga "Ey Hayzon, beri kel" degan ovozni eshitdi. Payg'ambarimizdan so'raganda bu farishta edi sizni chaqirgan dedi. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Alloh faqat xushxabar bo'lsin deb va ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. g'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli bo'lgan zotdir. Arabilardan Qabbos ibn Asham. Qabbos ibn Asham ismli bir Arabiy ikkita qo'shinni jamlanayotganligini ko'rib turib, bir balatroq joyga chiqib jangni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Odatda janglar o kunlab, haftalab, oylab bo'lar edi. Birodalar Badr g'azoti bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Mana shunday azamati bilan, mana shunday buyukligi bilan bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Qabbos boyagi tepalikka chiqib uzoq bo'ladi jang deb tayyorlanib o'tiruvdi yana musulmonlarni mag'lub bo'lishini kutayotgandi bu chunki bular uch barobar ko'p bulardan ikki soatgina bo'lgan jangda mushriklar qochib ketganini ko'rib turib hech kim yo'q yonida o'ziga o'zi ya olloh dedi bu kunga o'xshash ajablanarli kun ko'rmaganman a ajoyib ish bo'ldi ya ayollardek qochib ketishdimi dedi Xandaq g'azotidan keyin yoki Hudoybiya sulhidan keyin deyiladi, Qabbos ibn asha mana shu Arabiy islomga keldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qabbosni ko'rib turib, uni o'tirganini hech kim ko'rgan emas. "Ey Qabbos" dedi. "Sen Badr kuni o'sha joyda hozir eding-a?" dedi. "Shahar" dedi. "Badr kuni nimada o'ding?" dedi. "Bu kunga o'xshash ajablanarli kunni ko'rmadim. Ayollardek qochdilar ha" dedingmi dedi. Shunda Qabbos undan yana bir marta "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh." Bu so'zni hech kimga aytgan emasman. shuncha yil o'tgandan keyin ham bu so'zni menga eslatyapsiz bu narsani faqat nabiy bilishi mumkin dedi islom tarixidagi eng buyuk g'azot badr g'azoti bor yo'g'i ikki soat davom etdi aqulu qawli hada va astag'firulloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh